nakana kaji wabo ikiganiro giha akajyo abarundi bari mu mahanga kugira nabo bagira ico baterereye mu kubaka kino gihugu cabo camavukiro muti rero uno musi tugaruka kuvyerekeye iki uno musi tugaruka kumbure kuri imwe mu migambi iriko irategurwa n'abarundi bari hanze y'igihugu ni umugambi wo guteza imbere uburimyi n'ubworozi babicishije mu isuka rya kijambere aho abarundi bagiye hamwe maze bagaterera kugira barabe uko ko bufasha muri ico gisata cyo burivye n'ubworozi ngira muraheruka kumva tubabwira amamashini arima yari yazanywe n'umwe mu barundi bo hanze atangura mu bumanuko bw'igihugu mu ntara makamba reka kumbure uno musi naho turabire hamwe ibijanye n'uno mugambi wisuka ya kijambere ico ije gukora abazoyikoresha eka byinshi bitari bike muza kubitega amatwi ni Diomed eh, Richard Misigaro Eh, ko muraza kutubwira asanzwe aba mu gihugu cya leta zumwe za amerika eh, akaza kutubwira ibijyanye n'uno mugambi w'isuka ya kijambere hano mu burundi Anselm niba aza kumfasha mu buhinga bw'ibyuma reka nongere kuba ikaze hano mukanya kanya tuje tujya mu idonido ya kino kiganiro isanganiro nuko rero Diomed Richard mu mutumva mwokwidondora mukidondora n'abariko barabakurikira muri kano kanya ego murakoze eh, nashaka kubashimira bwa mbere kuba mwafashe icyiyumviro kugira ngo dushyikire icyiyumviro Mm. kigaragara n'ibindi byiyumviro bibiri nyamukuru bwa mm. mbere kuruhurira abacu ko twarabonye ko irya suka ni nk'imvune umuntu agendana ntibigishoboka ko tubana dukoresha irya suka ngo tugaburire ubwinshi bw'abantu turonka dufise mu burundu ku minsi ihera mm. hanyuma ugira kabiri irya suka ntabwo gishobora kugira ngo idufashe kuronka indya zikwiye umusesekara kugira ngo abantu mm. bahage bahore ibindi bintu mm. urabona ko uwayabuze ati mu nda harari inzara akazinduka inzigo igihe tazoba turashika kuri icyo gikorwa kugira ngo turonke novuga indepandanse mu bijyanye no kurya ukwikukira mu butunzi dutunzwe n'ibyo biva hanze n'ahandi no mm, gushikaho kandi rero muri ubwo buhinga hama ibyigwa birerekana yuko umukenyezi mwirimizi ni ukuvuga ujya asanzwe arima itongo akarikorera ibice birenga mirongo icyenda ku by'abantu bafungura bafungura ibyo ujya mu kenyezi mwirimizi arima uno munsi ujya mu kenyezi mwirimizi ni igiki agiye twavuga gusahirizwa agiye gusahirizwa gute cyane cyane n'iyo suka kuko twagomba mutubwire uko yubatse n'uburuhe burya mubyeyi dukunda yanya tugaburira tumugabanirize nawe agira amagara meza kuko hazo habonetse ubundi buryo bushobora kumugaburira iyo ni intumbero ya mbere tuje rero gufasha uyu mubyeyi ni intumbero ya kabiri kugira ngo yimbure atavunitse kandi abandanye kugaburira biwe nk'uko yamye bikora kuva kera Mm. murakoze ego muri uyu munsi mpuzamakungu hariwe umukenyezi mwirimizi baravuga cyane cyane yuko usanga akenshi hariho ibitegwa biba bigoye gukorera ugasanga wanashima amafaranga yari karakogwa canka yavamwe canka ibiva muri ubwo burimyi biriko bigenda cyane cyane ku bashinga ntaye kuruta aho inyungu ija ku muntu muto muto mwirimizi turetse rero uh, oh, mukenyezi abantu aba bato bato birimizi mbe iyo suka kuyironka kugira babone koko ko ariko baravyaza umusaruro ibyo bakora bizogenda gute urakoze cyane kutanguje n'icyo kibazo iyi poroje tuzanye tuyita poroje pilote bashobora kwingunganya bakarimira hamwe ibintu nk'ibyo mhm. kubera ko iyo suka nini rya taragiteri nini itashobora kuhashika mhm. twiyumviye icyo cyiyumviro cyo kugira ngo turimire ku misozi twarabajije hirya no hino niba ubona ubuyapani ubuyapani bufise nka roriyefu imeze nk'iy'uburundi bashobora kurima bakagurira ababo ni ukubera ubwo buhinga niba mubona igihugu nk'ubutaliyano nabwo nyine njyewe narahatembereye mu mwaka uheze eh, ku noweri nagiye kuramutsa abantu batari bake ndafise eh, murumuna w'umupfasoni wanjye abayo yaragiye kunyereka hirya no hino abantu turaganira igitunze uburimyi muri italiyana mu n'ahandi ahantu hari imisozi ni masuka mhm. rero dushaka barabira ko mhm. kugira ngo no hanyuma kibandanye ibintu by'impinduka biragoye ntibizova uyu munsi nyine buryo suka barihebe mugabo turazi ko bamaze kubona umwimbu uvamo hmm. ukoresheje n'ipunge turazi ko iyo suka bose bazica bayitabira nicyo gituma tuko tuyita isuka kijyambere reka turi aho nyine eh, diomede turazi nk'uko mwabivuze hariho amataragiteri wasanga akenshi yarimishwa na leta canke abanyamitahe bafise uburyo bunini kuko muravyo ko n'uburimyi bwa kijambere busaba gushiramo amafaranga rero iyo uh, suka bitaniye hehe niyindi kuko ikigora umurimyi nigikita zosubira kumugora aho dufatiye nko ku bitoro izindi usanga zimwe bitoro ibitoro nabyo murazi ko atari byo twimbura hano ni ibisanzwe bizimbye ubwo iyo suka yoyo kwije umva ari iya kijyambere abo ni borozi bakiri bato bato ntizo ahubwo kubananiza ntibashobora kubibona nk'umutwaro gusumbya kubibonamwo inyungu murakoze kuri icyo kibazo mhm. eh, eh, duhereye ku icyo kibazo nyine Hmm. urabona eh, uvuzemo ibintu by'igitoro n'ukuntu bitoroshe etc hmm. icyiza cyayo nk'izo mashini turiko turarondera ni imashini hmm. ushobora gukoresha amaritiro abiri mu kurima hegitari yose niko muranyumva uribaza ko uriya mubyeyi azinduka yikoreye tubicishije nk'imuminwe y'ubushikiranganji ko baduhaye n'abagoronome bazokorana baza n'amakoperative hirya no hino abantu bari hamwe bashaka kurima nawe no amalitiro abiri yakoranwe ko n'abantu batanu batandatu ntazobora kutayaronga hmm. turibaza ko ni mu minsi ya mbere dutangura kugira ngo uyu mugambi ube mwiza n'ako gatoro ko k'intango abantu bakabaronderera hanyuma mu nyuma nabo bakazoza bironderera kugira ngo dushobora gufasha igihugu muri iyo nzira yo kwimbura kwimbura byinshi hmm. eh, reka kumbure tukiri aho nimba atari ibanga imbere yuko tujya ku bindi bibazo iyo suka yoba iri ku giciro kingana gute ku mafaranga y'u Burundi nimba atari ibanga eh, igiciro kiri hagati eh, y'amajana icyenda n'igihumbi cy'amadolari kubera zine twabonye tumaze kumvikana ko ni kuri icyo giciro ngera haciye hajya muri bya taransiporo duhirwe duhishije muri uyu mugambi turafise icyemeza cy'uko tuzatushikanyije gufasha detashe kimwe gishobora kutaba neza bashobore kongerereza bashobore kukigura umugabo hmm. twahereye nimo kugira ngo twiyumviye ku kintu abantu nka babiri batatu bagiye hamwe bashobora kugura hmm. uraho nyine uraho nyine gadiyomedi ni ukuvuga yuko ayo masuka ah, abarimyi borozi hano mu gihugu bazoyagura hejuru ya mirongo inani na gatanu ku ijana nk'uko bivuze n'abarimyi tubibakundishe bamaze kubikunda bakabona ko ibyo tubabwira ari byo ndabizi ko batatu bane bagiye hamwe bitazobagora kugira ngo bashobore niyo ntumbero dufise iya mbere ni projet pilote nta muntu turi ko kandi turi ko n'ubushikiranganji baratubwira bati icyo kintu abantu barundi barakirindiriye barakindiriye n'igishika kandi turazi ko bizokorana ko n'ahandi byarakoze hmm. ikindi kibazo kumbure bijana mwavuze ko intara zagabanutse nibyo Eh, mu ndinganizo yazo mutegekanya muri iyo poroje pilote cyangwa iyo poroje y'intango umugambi w'ibanze mutegekanya amasuka angahe kuko twumvise yuko n'amahera agurwa atari make cye nduga ku kindi kibazo tuba twiyumviye mu ntango amasuka ashika kuri nka mirongo ibiri kugira ngo turabe koko kirantara uzamo amasanane aho tugeze ubu tugeze hafi tugeze ku masuka cumi aho mm. tugeze ubu mm. mugabo abantu benshi ariko bandika byatanguye buhoro nashaka mbere gushima iyo duhaye umwanya ngo kugira ngo dusigurire abantu birafasha ejo bundi twagize ikiganiro ntibizodukundira ntibizotworohera nitwabandanya na ya suka ya kera twamye ko imwe kandi yatuvuniye ababyeyi n'abacu mm. nicyo gituma ntawe uri ko arayisuzuma ntawe uri ko arayisuzugura ko niyaturetse Hmm. ariko dushobora turuhurira abantu n'abandi tukoresha uburyo nk'uburyo bukoresha hmm. ego twimbure kandi abo musose bigiye kuri gofawundi hari amahera makeya gofawundi ku mugabo nk'aba arungitse kuri banki direkitema nta minota itanu ihera uyu muntu arungitse amafaranga lisite ye bitarasohoka mhm. akabona n'abatanze n'aho amahera ageze mhm. ni nacyo gituma nawe tugenda kuzigura tuzogenda turi nk'abantu babiri muri amerika turifuza ko n'uzova muri canada zoza tugende tuzigura byose tugerageza uko dushoboye twarabonye ingena amahera yamariyo agumura abantu cyangwa atuma batandukana bariya basanzwe bafite mm. turi tugaragaza kubikorera ku mugaragaro atakunyegezwa kuri mu uyu munsi yinjiye idolari kuri iyo konti twuguruje atuzaniye igihumbi mhm. eh, jewe narashyira ko amajana atanu mhm. ubundi arashyira ku ijana hano urashyira ko mirongo ibiri n'atanu kuko yafise akavuga ati aho ngeze ubu bisa mirongo ibiri n'atanu n'ayandi azoza ejo bundi ni uko nta abaremu twavuze ngo udatanze ari tuyagira ntuzoshira ko cumi ko ari yashoboye mm. isorosoro ite ibirigi mhm. nicyo nyine twagombye kuvuga gukora niki uyu mugamba azovuga ati ndawiyumvamo kuko na jewe arashyizemo makeya mm. niyo esprit novuga nako gatima ko gukorera hamwe muri uyu mugambi turimo tugerageza gushyira ahabona twerekane hirya no hino ko turi ku byose bishoboka yego murakoze reka kumbure imbere y'uko duha akanya abatwakura tubabaze ikindi kibazo mwatubwiye yuko muri ko murakorana eh, n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo uburimyi n'ubworozi eh, mbega mwoba mwara bituye cyane cyane kuri uwo mugambi kugira murabe eh, kumbure igihe muzoba muri ko muratuma ko ayo masuka ya kijambere mwatubwiye yuko ashobora gutwara amaritiro abiri Eh, y'igitoro akarima hafi ya hegitari mwoba mwaravuganye kugira murabe kumbura usanga nk'ubushikiranganje nabwo ntibuciye bugira nk'igeragezwa kuko harigeze kuza n'amatracteur wasanga arimo amapampa n'ibindi mwa mwarababwiye kugira mumve yuko kumbure hoza nk'amasuka menshi nubwo ari umugambi w'ibanze bishobore gusahiriza umurimyi mworozi hano mu Burundi eh, ndibaza ko eh, nashaka kugira ngo nkubure gatoya mhm. nabwiye ko turi dukorana n'ubushikiranganji bwa mbere ah, bakaba baraduhaye pome dukorana hmm, ni ukuvuga ibiro by'ubushikiranganji wa mbere e, e, ni leta ni leta ni hmm. leta muri rusange mhm. kandi turibaza ko nawe mu buryo azobarimo kubera ko abantu bazoturabira ingene izo mashini ziriko zirakora hmm. n'ukuntu hadakora zirakorwa tutazoba turi mu burundi abo bose barimo tuba mhm. turi ngaha ngo dukurikirane ibiko birabera hejuru ku gatumba aho mvuka mhm. hazuba abantu badukurikirana kugira ngo berekane koko ko iyo mashine yaje hageze kandi iriko irakora mhm. iyo poroje pilote vamo niyo bazuvuga bati bwa bundi za mashini zashitse zarakoze neza abo bantu rero ko turakorana ikindi cya kabiri nibaza ko ubushikiranganji bw'ubuhinzi n'ubworozi aho tuje kubunganira mhm. ni umugambi batereza kuri yuko kandi turazi ko bawushigikiye kubera uzoba uje kunganira ibikorwa bari bya buri munsi ntaho numva rero hava haba igicanye ngo turabyinjiye kandi tubizere ndibaza ko nabo bazi ko uje tuje mwana tudasubiramo ni bwa bwenge twarabuye hanze mhm. tuzanye byinshi mwabyumvise babyivugira hano rero kano kanya ni gwanyu telefone murashobora gukoresha telefone izi zisanzwe bita zo ku meza na kabiri bibiri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi hariho n'izindi bita izingendanwa tandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa irindwi na gatandatu ubusa Abaramukije amahoro y'Imana kuri radio isanganiro. Namahoro namahoro ninda twakwiherereye hehe? Eh ku mazina ni David nkabanterereye ta muri Canada. Eh namahoro ga David sangwa ikaze muri Canada iridimba nkuko mubikora Amahoro cyane ndaramukije n'umutumire umwuba wa Diomedi. Ari karakumva ari muri Amerika Diomedi wo mwishura. Ndabaramukije ndabaramukije. Eh, twumve ndazi sinabajije byose sinabajije byose ndazi ibibazo murabifise jewe jewe iyo proje ndayizi kuva ikivuka narayikurikiranye cyane mhm. narafashije mu bintu bimwe bimwe narishoboye ni ukuri nta bibazo nza kugira mhm. ahubwo ndaza guterera urahawe ikaze ngine ko no gushima mhm. ni ukuri ndasubiye ku nshuro yindi gushimira abiyumviriye uwo mugambi abariko barawushigikira leta y'u Burundi nayo nyene bushigikiye mm-hmm. n'indongozi ziri imbere kugira umugambi ushigwe mu bikorwa mm-hmm. mu by'ukuri n'umugambi uzoza gukora gufasha umunyagihugu muto muto mm-hmm. umwe mu kirundi bita ngo nyarucari wahariye iwacu ku batumba hanyuma kandi murazi yuko igice kinini cy'abarundi batunzwe n'uburimyi mm. ubwo urumva n'umugambi uzi uje gukora ku gisata tunze abarundi benshi mm-hmm. kubera aribo bagikora kinatunga n'abarundi bose kubera twese dufungura ibyimburwa mm. ubwo rero jewe ndashima uwo mugambi cyane mm-hmm. hanyuma nkaba mbona yuko biriko biragenda neza nkitera akamu nkatera akamu n'abandi barundi baba hanze bashobora kuba batashobora icyo baterera mu mugambi mhm. kuba bo kwikubita agashi kugira ngo tugire icyo duterera muri uno mugambi mm. kugira by'ukuri iyi poroje pilote murantunga mhm. izobe izobe sikise mm. izobe um, izobe poroje izotanga umusaruro mhm. kugira ngo mu bizokurikira abarundi n'abarundi kasi bose mu mashyirahamwe barimo amakoperative mm. yabyifuza uyu mugambi uzobandanye igihugu cyose mhm. kandi ukorwe na benshi bashoboka kugira ngo mu by'ukuri umugambi uko uteguye ugiye mu ngiro mm. abarundi bazoshira umwanya muke mu ndimo kandi bimure byinshi mhm. ubwo nk'uko yabisiguye uyu mhm. hace haba iby'ama industrie agroalimentaire mhm. amahinguriro akora ibijyanye n'ibifungurwa avuke ibifungurwa bije hanze bitangwa bigende ku bwinshi hanyuma habe n'aba barundi bandi kubera abarundi basigaye bakora ari bake kubera bakoresha uburyo bwa kijyambere abandi nabo baje mu bindi bisata ni ukuvuga uca usanga abarundi n'uburundi muri rusange twese tuko turabyibukira ni ni umugambi mwiza cyane mpamagarira abarundi bose bari hanze n'abari mu gihugu amashyirahamwe leta y'uburundi kuba boshigikira mhm. na cyane cyane ubona yuko leta y'uburundi ivuga ati mu kigo cyayo umufuko wose uronka amahera Mm. n'umurundi wose n'umurundi wese aronka icyo afungura mm. ni uko nyine muri ntumbero ibi bintu biriko birakorwa kandi biko birakorwa ku izina ry'abarundi ku nyungu z'abarundi hanyuma mhm. ikindi kintu nshima mm. ni ingene ni gestion y'umugambi mhm. nk'uko yabisiguye uriko uratunganya umugambi uriko uratunganywa neza mhm. yabivuze cyane ibintu byose birahabona eh, ibintu byose birazwi ingene Mm. Nukuri maze kujya mu manama menshi maze kwitaba ibikorwa byinshi ni ukuri umugambi ntusanga uwo hanyuma nabivuze ko turi kuba muri ibyo bikorwa kandi abizi ko ibintu bya taransiparansi birimo kuko nabivuze nawe ari mu bantu bagiye bashimikira ko ibi bintu ntibiyandikije ni ibintu twicariye turiyumvira turaraba duhereye ku byo abandi bakora tubona ko iwacu dushobora kuhakorera hano ndagize mwiriwe kuri radiyo isanganiro mwiriwe mwiriwe sangwa ikaze washitse ni ku isanganiro murakoze cyane muturamukirize eh, n'umwubaha wa diomede rishari misigaro hmm. ni mu muramutse hama namwe mu mibwire n'aho muherereye ego neza na neza ngerageje kwisobanura nk'umurundi wo ku mukaba muri ko murayaga n'inzukuza ya ngwangwa mwene mihene umwuzukuru eh, wa musamuka umuhungu wa bagora akaba ari kingsley hica uburundi ahengamiye mu bimana by'abagiriki ikorino nihahagaze ni amahoro mm, mu bikorino amahoro na terami mu bikorino ariko ndaraba ko bagiye gusenga ishwi nta n'umwe yagiye gusenga hagiyeyo babiri turamukanya rero na diomede rishari ego ndamuramukije umutumire diomede tukaba tubateye inkunga cyane ku gikorwa bariko barakora cy'iteka mhm. twebwe nk'abarundi bari ku mugabane wa buraya mhm. eh, byinshi twabyumvise mu byo bagiye barashyikiriza eh, mugabo turafise intererano tukagira n'utubazo tumwe tumwe eh, ahanini turashima cyane umugambi eh, wo kuzana isuku ya kijyambere mu burundi mhm. nimba uzoshobora gukwira igihugu cyose narijya twumva bageze kure hagati aho nkaca ngira ko ndanamusaba jewe nka hica uburundi king slay hmm. nyagokuruza wanjye kugira aronka magana atanu ni uko arindira yuko igitoki cyera mhm. amajana atanu y'amadolari ubwabo amajana atanu kugira yaronke y'amarundi mm. kugira yaronke amajana atanu y'amarundi kandi n'umurimyi aracyarima gushika ubu mm. ubwo twaba twari twiyumvire eh, akabazo mfise ni kamwe mm-hmm. boba biyumviriye gusa ku mugambi w'abantu bari mu mashyirahamwe cyangwa mu makoperative batiyumviriye ujya mwene gihugu umwe umwe kuko mm-hmm. abo dukeneye ko bafashwa cyane nabo babyeyi batureze nabo bagiye baratubwira ati cyangwa niwo musaruro w'iyo suka ya kijyambere mm. hanyuma ntiriwe ndateba kugira ngo nshobore guha n'umurongo abandi eh, turashinga umugambi mm-hmm. wo kwiyumvira uburimyi fatiye gato hano i buraya aho mpereye abatunzi ba mbere dufise ngaha i buraya n'abarimo mm. abantu barimo nibo batunzi ba mbere mm-hmm. mugabo natwe muri afurika abakene ba mbere dufise n'abarimo mm. kuvuga dufite igishushanyo cy'abantu bari buraya mm. kubona hariho umugambi nk'uwo wafashwe n'abantu bari ku twasaba yuko leta y'uburundi yofata mu mugongo kuko Eh, hanini twagiye turikigwa n'amantuze amahoje amwe amwe twifuza ugasanga turaronse inzitizi mu bushikiranganji ubu canke buriya sicase kuvuga ubw'uburimyi gusa kuko hariho mm. n'ubundi bushikiranganji twipfuje ko twokora imigambi mugabo tukaronka inzitizi na mm. cyane cyane ugasanga turafise n'ababayeri bifuza kuza gukora mu Burundi mugabo ugaca muri muri leta y'u Burundi naho turonse inzitizi bakatubwira ati none abo bantu baje n'iyihe cadre ugasanga n'abandi bantu babazi ubwabo twosaba yuko cyane cyane abaserukira ubushikiranganji n'ubworozi bokorohereza uwo mugambi w'isuku ya kijyambere kugira ngo usasagare mu burundi bwose uhereye kuva mu buraruko gushika mu bumanuko mu burengero no mu manuko mm. murakoze cyane eh, kingsley reka tubashimire mugire ibihe byiza hikorinto kugira ngo mpeje ikiganiro mu ironka cyangwa ofisi ikaramu hafi y'ubutaka kugira ngo tuganire ibihahe turaba dutwara umurongo abandi mhm. imbere yanjye ni gatandatu rimwe gatanu amajana atatu hanyuma mirongo itandatu na gatatu mirongo itatu ndasubiramo gatatu rimwe gatanu amajana atatu mirongo itandatu na gatatu mirongo itatu atanazimbye cyane na nabivuze kabiri ko tuti batanu batandatu barashobora kujya hamwe mm-hmm. ego ndumva iyo muntu bigora kubona n'amajana atanu ashobora kuzahava yitwa ko yibagiwe oya muze mm. ya koperative ni ukugira ngo yorohereze abafise n'abadafise kuko ntiharimo abafise gusa uyu mwimbu uzoguma tutawuronka ukwiye nibwo mhm. tuyumvira muri iyo porosesi ya vulgarizasiyo n'abo bantu batoya dukwiye kubacira muri dukwiye kubibagira mhm. ego bavuga eh, gestion ukuntu bizogenda sirutera bishobora kuba atari ibyo turiko turavuga umugabo twebwe iciyumvira kugira ngo tuyumvire ikintu na mirongo itanu mirongo ingahe n'izaba zitanguye gukora aho bavuga ati igitoro kirabuze zana mirongo itanu tukurimire ibyo bintu bitereza kugira ngo dushike aho dushika atereza kujyamwo uvuga ukwitanga kwa benshi abadiyasipora mhm. tuzitanga kuri iki n'ejo ubundi hashobora kuzovuga ati hari ibyuma iki n'iki bitameze neza ibyo tuba twaguriye muri izi nimwe tuzi turaza dushobora kukironka kugira ngo uyu mugambi ntupfe ariwo gitangura abandi n'abazoba ari kuri tera batoreza nawe kuvuga ati ntidukore babiri batatu gusa reka n'uriya wundi ntawe nikora nawe nyine ajemo kuko nawe nyine niba afite itongo ritari rito niharimwa umwimbu uzoza wongereza iyindi myimbi ihari mm. niyumviye ko koperative mu bisanzwe zo ziri hafi y'abo bantu zoronka avekorota manda yo kuraba ko yomede misigaro amaze gushikiriza muri kino kiganiro n'abandi bose bahawe ijambo nka davide n'ababa kingisire n'abandi hmm, na richard ariko arakumva neza duga ku ijambo rero ego jewe ngomba gutera akambo aho ni kwita ku ntambwe zitatu mhm. intambwe ya mbere ntera kama abarundi ku kijyanye n'igitoro kuko yewe ndi mu bantu bagize uruhara muri uyu mugambi ni na byewe ntwara komisiyo yo gutegura uwo mugambi kandi igihe cyose eh, turi ko turasigura uwo abantu barabaza bati mbega none ikibazo cy'igitoro mwarakiyumviriye kandi icyo ni ikibazo cyumvikana cyane mm. ariko ko akamu agomba gutera abarundi ni uko butahura yuko ikibazo cy'igitoro si kibazo cyamyeho kandi si ikibazo kizokwamaho mm-hmm. ni nko kurwara malariya cyangwa ukarwara inkorora urayirwara ukayigira igihugu rero iyo kiri mu iterambere hari ibibazo gicamwo mm-hmm. ibibazo nabyo by'igitoro ni bimwe muri ibyo ibyo rero ntibishobora gutuma umuntu areka umugambi ariko ni ukumenya yuko iyo iyo ufashe urugendo uguma uraba imbere nturaba ngo mbega nzohura turwa eh, ntugame cyangwa iki ibi ni ibintu bishobora gucika tumeze ikibazo cy'igitoro igihe cyose kizoba kiriho abantu bazogutorera umuti nk'uko mubona ubu ubuye bimeze ingorane zirahari ubwo ubuzima burabandana mm. kandi tukaguma dufise bya byica cyizigiro cy'uko ikibazo cy'igitoro atari ikibazo cy'okwamaho twebwe rero igihe dupanga uyu mugambi mhm. mucagagura mucagagura ingorane zishobora gushika ariko ingorane z'igitoro si ingorane zizokwamaho hari igihe zizoshika abantu bazozifatamwo nk'uko zashyitse bazozitorera umuti bazihanganire hanyuma zihere mugabo umugambi ubandanye mhm. urakoze cyane rero mhm, mhm. cya ku masonga ku masonga ngo sinawujyamo cyangwa sinogira gutya mhm. umugambi utangujwe ujemwo cyangwa urabe ikindi kintu ushobora kuzana kuko akamaro k'umukuru w'igihugu ni uko twese abarundi bo muri diaspora cyangwa abarundi bapagasa hanze umwe wese agira icyo aterereye mu iterambere ry'igihugu ako ni akamu kagira kabiri ngo bamaze gukamu kagira gatatu uca ku masonga akanya karatujyanye mhm. eh, ngomba ntera akamo ka eh, gatatu nkurikijwe ikibazo cyaba na nahica uburundi kindi kirere mhm. kicu burundi yabagije ati mbega none ko izi mashini zizinze hanyuma eh, hariya ruguru ku gasozi umuntu akaba no kuronka amajana atanu y'amarundi bigorana none bizogenda guta akamu ndamuteye n'abandi bose bakumva ntaka mhm. twebwe icyiyumviro tugomba gushika ko nk'abarundi bishwe mu kuzana umugambi tugomba yuko uburimyi bwo mu burundi buko bahakurikije ubuhinga bwa none mu gifaransa bavuga ngo mekanizasiyo agricole hmm. tugomba yuko umuvandimwe hita burundi aba muri bamwe batahura yuko abarundi twese dutegerezwa irya suka dusanzwe dukoresha kuzoyiheba burundu kujya twahebye guteka mu nkono y'ibumba tugateka mu isafuriya ijya tuzovavanure nayo abutukuru bacu bazoza bate bavuge bati muri kahise abarundi barimisha isuka no mu guturimisha imashini urakoze cyane deo urakoze urakoze umwanya n'umwanya umwanya twabahaye ugarukiraho reka ngaruke kuri Diomed Richard umwe mu barundi bari ku isonga batanguje n'umugambi Diomede turiko turarangiza kumbure twumvise akamo kavuye aho mu gihugu kibanyi ca Tanzania mweho na nakahe mu muha abarundi kugira duce turangiza ni isanganiro ni iyanyu ni iya wose ni iy'iduhuza ntacobuza yuko mu bwico mushikirije ku ineza n'iterambere ry'igihugu mwumvise ko muravugana n'abari muri amerika abari korinto abari tanzania n'abandi nizere yuko twe tuzobandanya dukora akazi nk'uko bisanzwe kituma agateka twebwe turi hanze ntabwo utari inshuti ko turakorera mu gihugu iwacu wo gushimirwa ego murakoze rero mm. hanyuma afise nimero yanjye bashobora kumpamagara namubwo ndaje kubarukira link ni mu buryo umukoresha muyishyira kugira ngo abantu bayibone murakoze cyane diomede rishari reka ngire ko ndanabashimira mwakoze kwitabira ubutumire bwacu nibutse ko Diomede Richard Misigaro uri mu barundi eh, bariko bashira mu ngiro no mugambi w'ibanze w'isuku ya kijambere wakoze kwita ubutumire bwacu Diomede murakoze murakoze ndabashimira murakoze